بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الماعون sura ya mia na saba anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii yenye aya saba anasema araaita alladhi yukadhibu bid-din huyaona we Muhammad upumbavu wa yule ambaye anakadhibisha anakanusha dini ya Mwenyezi Mungu fadhalika alladhi yad'u al-yatim huyo basi ndiye huyo huyo si mwingine anayewazalilisha anayewasumbua anawasubukua mayatima kwa kuwanyima haki zao za mirathi wala yahuddu ala ta'ami miskin wala hajihimizi katika kuwalisha maskini fawailul lilmusallin basi adhabu kali ishawathibitikia watu ambao wanapaswa kusali watu ambao wanapaswa kusali alladhina hum an salatihim sahuna ambao sala zao wanazisahau hawazitekelezi kwa nyakati zake wala masharti yake wala nguzo zake bali wanaondosha njiani tu alladhina hum yuraun watu wanaopaswa kusali ambao aivo wakisali basi usali kwa kujionyesha tu hawasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanajionyesha wayamnaona almaun na wanazuia misaada ya kuwasaidia viumbe wa Mwenyezi Mungu wanaostahili kusaidiwa. Sadaqallahu alazim.